Po janë pushime më duket. Shumë Marsi është i gjithi festa. Po, janë për të tjerët, për ne jo. Për ne jo. Mua gjithmonë më është dukur një muaj shumë i gjatë, dhe nuk është se është në preferencat e mia. E di pse? Se kur kalon nga 28 shkurti, direkt në 1 mars që është me 31 ditë, të duket kështu si një gjë, një lum i gjatë që nuk do mbarojë kurrë, një lum ditësh. Kjo është e vërtetë. Gjithsesi shkurti shkoi shumë shpejt. Uh, urojmë që të kemi lënë të gjitha gjërat e këqija, uh, energji negative ta kemi lënë në shkurt. Brapa nesh. Oh, Në këtë muajin më të shkurtë të vitit, ndërkohë tani do të nisë një një muaj i ri. Një muaj i ri, mëngjesin e kemi bashkë të datës 1. Ëh, uh -huh. uh, dhe do ta fillojmë me muzikë shumë të mirë. Mm. Sot është e premte, në fakt muzikën e zgjidhni ju, kështu mm -hmm. që duhet të na dërgoni me mesazh, po, preferencat tuaja. Po filloi unë atë. e fillon Altini. e fillon Altini me muzikën. Nina sigurisht Altini. Nina Simon. Nina Simon. Eh, Nina Simone me Sinner Man. Është një nga këngët më të famshme në fakt nga nga Nina Simone. Edhe ndoshta edhe një nga më të luajturat sot e kësaj dite. Edhe një nga të preferuarat e tua Flor. Unë e di këtë for për fakt. Është e vërtetë, është një nga të preferuarat e mia. Mm. E nisi me Nina Simone, meqë s'ia kishte plotësuar asnjëherë qejfin Altinit në ditë të ditë e premte. Po, Kështu pra. që Megjithatë kanë filluar mesazhet. Faleminderit shumë që të gjithëve për uh, çdo preferencë muzikore. Sot ju rikujtojmë, është e premte dhe muzikën e vendosni ju në klubin e mëngjesit. Do të jemi së bashku deri në orën 10. Sigurisht që mesazhet e para janë ato të cilat uh, uh, fitojnë dëgjimin e, e muzikës në në radio. Uh, për faktin sepse mm -hmm. jo të gjitha këngët mund të luhen deri uh, dalin deri në orën 10. Kështu që kush e dërgon i pari është fitimtari mm. i thonë asaj. Ndërkohë nga ana tjetër, ë uh, moti sot m'u duk sikur shumë i mirë ishte. 18 gradë do të variojnë temperaturat Vërtet, sot. Vërtet, ë? Mm. Ndërkohë që nesër do të arrijnë edhe në 20 gradë Celsius, kështu që Mrekulli. Që... Kush ka planifikuar diçka të mirë për fundjavën, Le do t'ja plasi. kënaqet. Duhet të ikim me pak fjalë se Deri në nuk 20 qëndrojnë në gradë. Tiranë. Deri Deri në 20 gradë. Pra për shezlonka. erdhi ajo e shtuna për të cilën po flisja unë për javën Ajo e tjetër, më duket. premtuara. Po. Ajo, ajo erdhi. Ajo si e qejfi. toka, si toka e premtuar. Marsi duket se po hyn fuqishëm mirë, le të themi, dhe kur mu, një muaj hyn pa reshje shiu ashtu mbyllet, kam ide. Dëgjo Suri se ë, Mhm. para 3 ditësh më tha një mikesha ime, Ë, uh, nesër tha do të jetë moti i mirë, tha se e dëgjova tha se e tha dhe Suri. Tha Suave. Po. Kështu që ke përgjegjësi të madhe se çfarë po, vjen nga goja kur vjen puna tek tek moti se mund të marrësh bekimet, po, po edhe mallkimet. E di, e di. Kështu që kur ta shohësh atë mot shihe mirë. Ashtu e kam parë Flori, se jam interesuar vetë. Ndërkohë, frymëzim do pak njeriu edhe në për 1 mars Edhe në fillim muaj, edhe në fillim dite, po edhe në fillimin e punës. Mm -hmm. Unë e kam gjetur, po është pak më i gjatë se sa një thënje dite siç bëjmë zakonisht. Ne do e, do e bashkangjisim edhe një thënje, sigurisht për ditën e sotme, por dje, dje më, më, më qëlloi të, të lexoja thjesht një mesazh shumë të bukur mm -hmm. nga një grua që kishte shkruar një letër në moshën 83 vjeçare. Çfarë wow. mund të thojë një sipas mendimit tënd Flor, një grua në moshën 83 vjeçare? Nuk e doja burrin. Nuk e doja burrin. Faleminderit Zot për gjithçka. Faleminderit Zot për gjithçka, do të thotë. Ë këshilla Kujdes jemi ke motivimi. E u po, dituat pra, më duket pak. Këshillat se çfarë ka bërë ajo që ka vajtur deri 80 vjeç. Dëgjo. Edhe kjo, fakti që ajo s'e ka dashur burrin motivim është Po. ë kujtojnë, kuptojnë gjithë të tjerat që do shkojë deri te 86, për shembull, njëra që është sot me atë që ndoshta si të jet- nuk si të nuk e jetoni mbi dashuron. 80 vjeç. Bravo. Edhe ka thënë, ore pse deri te 10 vjeç me këtë do shkoj unë, kështu që më mirë t'i jap një një zgjidhje se sa. Jap një shken. Në fakt Altini është afruar pak më shumë, por jo se Yes. Po ne e dinim atë I që ka na rënë jepte atë. këshilla, po Ha, moj. tham, hajt. Megjithatë, megjithatë, për të mos po, ta lexuar. Po hajtë lojën ty, ta të bëjmë ne. E pra, uh, faktikisht ajo thjesht ka shkruar një letër ku flet për jetën e saj dhe se si ndihet ajo tani që është 83 vjeç dhe ndryshimin e madh. Jepi. Thotë që tani kam filluar të lexoj shumë më tepër këto oh. kohët e fundit. Mm -hmm. Po fundja. Mirë bën. Pa u shqetësuar ama për pluhurin në rafte. Po. Po pra po, se gjithë më shumë merren me pluhurin duke fshirë se sa duke lexuar. Duke lexuar, duke u marrë me kontentin. E kjo është e dhimbshme. Ulem në oborr, admiroj peizazhin, pa menduar për barërat e këqija që rriten në ah, kopësht. Sa bukur. Po Altini s'ka kopësht për shembull. Pa. Si t'ia bëj? Askush nga ne nuk ka kopësht. jo, unë kam. A ti ke na fal. A ti ke? Kështu që. Oh. Në jetë duhet të gëzohesh, jo mhm. të durosh. Tani unë përpiqem të rrok të gjitha momentet dhe të kënaqem prej tyre. Nuk kursej më asgjë. Ha në enët e banketit dhe pi nga gotat e kristalit. Tani unë jam e lumtur jo vetëm kur humbas një kile, por edhe kur e shtoj një kile. Uh. Ndihem krenare kur lavamani im ka një të bardhë të shndritshme. Nuk i mbaj më parfumet wow. e mia të preferuara për raste të veçanta. Mm -hmm. I mhm. përdor ato edhe kur shkoj në dyqan apo bankë. Fjalët, herët a vonë. Kjo është Kjo duhet të jetë thënia e ditës mendoj për sot. Fjalët herët a vonë apo më vonë janë zhdukur nga fjalori im. Ah, sa e bukur. Më pël, më ka pëlqyer shumë kjo dje, prandaj desha ta ndani. Jo, është shumë mirë bëre që sot. Çdo gjë duhet parë dhe duhet prekur tani thotë ajo. E ka shkruar këtë letër mm -hmm. faktikisht. Ë uh, nuk arrij nuk arrij të kuptoj pse nuk i kam bërë këto gjëra të vogla deri tani thotë, pse po i mendoj vetëm tani që po shijoj çdo moment. Nuk e di pse, por më mungojnë këto kënaqësi të vogla të jetës. Tani më vjen keq që nuk kam shkruar në kohën e duhur disa letra që duhej të shkruheshin. Më vjen keq që nuk kam kaluar kohë me prindërit më shumë dhe me bashkëshortin tim, dhe sidomos nuk u kam thënë shpesh se sa shumë i kam dashur ata. Duke e ditur se e kam kohën të kufizuar, nuk hezitoj të bëj diçka që mendoj se është e nevojshme. Çdo ditë kur i hap sytë them me vete se kjo ditë do të jetë e veçantë. Tani e di më shumë se kurrë se çdo minutë dhe çdo frymë është një dhuratë. Po, jeta nuk mund të jetë një festë e vazhdueshme, por për sa kohë që jemi këtu dhe jemi gjallë, mm -hmm. ne duhet të kërcejmë. Ah, ah shumë bukur. Shumë mirë. Ah. Kështu që Altin, uh, kalojmë tek muzika e radhës, i fusim dhe ne një të kërcyer. Yeah. Tani që më tha kjo këtë këshillën 80 e 6. Tash solla humorin. Po ajo e donte burrin, ë? Nuk është gjë në ndryshim nga ty, po. E donte, po s'kishte ndonjë shumë koment. Problemi është të mos kuptojmë gjërat me vonesë, ia lëmë vendin muzikës. Po bra. Do t'ia lëmë vendin muzikës dhe preferencave tuaja, ndërkohë u themi mirëmëngjes. Ëm, mhm. ehm, mirëmëngjes 849-s. Sa më vonë është kjo apo jo? Po. Died in your arms, thotë uh, nga Cutting Crew Anila e ka kërkuar, po pas uh, këngës i kemi vendosur. Dhe pas mishëve thanë, edhe pas e di apo nuk e di. Mm -hmm. And I will give to you Summer wine Oh, summer wine E di apo nuk e di? E di. A je e sigurt që e di? E di të thashë. Përfundimisht, e, e di apo nuk e di? Mirë, nuk e di. E di apo nuk e di? Këto ngjarje e futën datën e sotme në histori. Në 1 mars të vitit 1780, Pensilvania bëhet shteti i parë amerikan që heq skllavërinë, vetëm për ata zezakë që lindnin pas kësaj dite. Në vitin 1854, psikologu gjerman Friedrich Eduard Beneke zhduket. Eshtrat e tij u gjendën 2 vjet më vonë. Në vitin 1941, trupat gjermane pushtuan Bullgarinë. Po atë ditë, Bullgaria bashkohet me fuqinë e boshtit, Gjermani, Itali, Japoni dhe u shpall luftë aleatëve. Në vitin 1941, Himmler, shefi i policisë SS, inspekton kampin e përqendrimit të Auschwitzit. Himmler ishte përgjegjës për të ashtuquajturën zgjidhje përfundimtare, plan nazist për të vrarë çifutët e Europës. Në vitin 1945, presidenti amerikan Roosevelt njofton suksesin e konferencës së Jaltës me udhëheqësin sovjetik Stalin dhe kryeministrin britanik Churchill. Në vitin 1953, Stalini pëson një goditje në tru dhe bie në koma. Ai vdes 4 ditë më vonë. Presidenti Kennedy në vitin 1961 nënshkruan urdhërin ekzekutiv për krijimin e Korpusit Vullnetar të Paqes. Në vitin 1978, arkivoli me trupin e Charlie Chaplin vidhet nga një varrezë në një fshat zviceran në kodrat mbi liqenin e Gjenevës, pranë Lozanës. Pas një hetimi 5 javor, policia zvicerane arrestoi dy mekanikë automjetesh që e kishin rivarrosur trupin e tij në një fushë rreth 2 kilometra nga shtëpia e familjes Chaplin në Korzier. E di apo nuk e di? Këto ngjarje e futën datën e sotme në histori. një këngë e krijuar në vitin 1998, uh, gjithashtu kolonë zanore e filmit Armageddon. Shumë e dëgjuar. Ishte një preferencë e Janit, kështu që ne i themi ditën e mbarë dhe muajin të mbarë Janit. Edhe faleminderit që na dëgjon. Mirë mhm. mëngjes. Ndërkohë, ju rikujtojmë numrin e telefonit 0692070222 është numri i telefonit. Ë uh, ju mund të dërgoni preferencën tuaj muzikore. Sot do ta luajmë Do ta luajmë sepse është e premte dhe të mhm. premteve muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit. Ndërkohë, ëm uh, një pyetje kam unë. Yes. Suada. Kë ka parë këtë radhë kjo vajzë? E, kë ka parë kjo? E filloj muzikën atëherë? Let's play. Më do ta filloj muzikën? Let's play. Fillojmë yeah. atëherë. Mhm. Mm oh. Si Sherlock Holmes. Po si mund të vësh Pink Panther për këtë muzikë, këtë tamam për këtë lojën është super. Mhm. Mm Aha. Okej, okay, filloj unë. Fillonim? Mirë, po filloj unë meqenëse jam. Ah. Jam gocë. Hm. Gocë është? Jo. Okej. Okay. Atëherë qenka djalë. Patjetër që po. Me flokë të zeza? Brun është po, edhe pse kanë dalë ca thinja të vogla kështu. Okej. Okay. Mbi të 30-at? Mm. Unë do që se thashë Ti ke bërë tre pyetje deri po, tani pra. dhe unë po pres radhën ende. Mund ta vazhdosh. Të vazhdoj? Po, po, se unë do të isha djegur normalisht. Atëherë. Përsëri rregullat. Pra, jemi tek djalë, djalë. Producent. Mbi të 30-ta. Mbi të 30-ta, tha Flori, producent, mhm. bën dhe muzikë the ti. Po. Mhm. Pra dhe producent dhe bën dhe muzikë, por merret kryesisht me muzikë apo jo? Jo kryesisht. Çe? Oh, wow. Po si wow, producent muzikor? Jo. wow. Hajde Flor, e ke radhën ti. Nuk qenka producent muzikor. Ka një vlla? E po, ka një vlla. pra ka një vlla. Aha. As nuk e kuptova fare se për kë po flet. bashkë me vllajin. Ëh. Uh -huh. Punojnë si producent. Jo. Ha. Se gjete pra. Ba. Mos i fillon emri me K? Jo. I fillon emri me M? Jo. U, i fillon emri. Prit. pra, është një producent. Është një producent. Ka pas bërë. Ka një vlla. Muzik. Ta. Por që nuk është producent muzike. Ja. Atëherë. Sapo është martuar? Ka një vit. po, po pra. Një vit. I freskët quhet. I freskët, i freskët. Kam idenë që ti po e gjen. I afruar Flori. Gruan e ka bjonde. Po. Bravo Flori. Mhm. Ok, produc ish producent muzikor me pa me vëlla, gruan e ka bjonde, është i martuar prej një viti e ca. Jemi okay, në në jemi në ujërat e jeni në ujërat në pellgun, po, pra po, jeni në ujërat tuaja tani, vetëm po t'i thoni emrin edhe ta fitoni dy bileta për në Cineplex, e kështu i bie. Atëherë 069 20 70 222, a e keni kuptuar cilën mm -hmm. cilin ka parë Suada sot? Po. Dje? Dje më sakt, se sot s' shumë herët për të parë dikë të famshëm në orën 7 të mëngjesit. Me thënë të drejtën po vinim nga liqeni dhe mund të shikoni. Se dalim për vrap, por uh, ne vim në punë, kështu që mm. se kemi atë. Dalim për vrap në mik, në pikë të mëngjesit. Gjithsesi le të po. themi që Madje edhe ky personazh i del shumë për vrap. Suada ta gëzosh këmishën e re. Po. Okej, ka një vit. Prapë e re quhet. Mos bëj reklamë, po Me çfarë e lanë që duket kaq e re? A, e di mami. A, bravo. Ndërkohë që presim ndërkohë presim disa nga përgjigjet. Presim mesazhet që do ta gjejmë direkt. 069 20 70 222 është numri i telefonit. Kë ka parë Suada? Mhm. Ëh, Nga ana tjetër fitoni dy bileta për në Cineplex. Cineplex, po. E fillojmë me dy bileta për në Cineplex mëngjesin e sotëm. Ku do të ndalesh Rrugë? Ë, uh, doja ndalesha te një lajm i mirë në fakt hmm. për hmm. Shqipërinë, hmm. sipas një klasifikimi të fundit që vjen nga agjencia Bloomberg për vendet më të shëndetshme në botë. Duket se Spanja ka mundur për herë të parë Italinë duke u vendosur në vend të parë tashmë. Oh, Ndërkohë që Shqipëria, vendi ynë i dashur, renditet në vendin e 43 në botë. E fundit i bie këtu. Sa i përket shëndetit, ë, mirëqenies së shëndetit, por ka një rritje prej shtatë shkallësh krahasuar me vitin e mëparshëm, sipas Okej. edicionit dy mijë e nëntëmbëdhjetë të Indeksit të Shëndetit të Bloomberg, Sipas, a. i cili rendit njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë ekonomi sipas faktorëve që kontribuojnë në shu- në shëndetin e Po ne përgjithshëm. dolëm kur ishte që dolëm parafundit më duket. Nga një studim apo ishte për një gjë tjetër? Apo ishte nga stati? Ishte gjë tjetër. Ah, ishte tjetër. Do ketë qenë stati. Shqipëria është përmirësuar me 7 vende për një periudhë 2 vjeçare. Për ve, për vendin ton ka patur një rritje të shënimit pra të shëndetit më të mirë. Për këto arsye është rritur jetëgjatësia e pritshme, është ulur edhe vdekshmëria e fëmijëve deri në 5 vjeç. Këto janë lajme të mira për vendin ton. Wow, të... uh, gjithsesi, gjithsesi, un habitem pak me me këtë lajm, në fakt sepse jo më larg se para 2 javësh un po lexoja po, pra, parashikimet për vendet që do të jenë më të shëndetshme në 2019 mm. dhe thoshte faktikisht që Spanja presupozohet që të jetë vendi më i shëndetshëm në 2019-ën, po ndërkohë Japonia ishte në vend të parë. Ndërkohë që sipas sipas këtij lajmi, mm -hmm. Japonia, Japonia thuhet se është një nga vendet mbetet një nga vendet aziatike më të shëndetshme duke u ngjitur tre vende nga 2017-a. Duke qenë në vend të parë në dy mijë e shtatëmbëdhjetë Ka mundësi të jetë një studim që duhet ta ketë marrë katër vitet e fundit rrezik këtë. Në vitin në në vendin e parë është Spanja për shëndetësinë më të mirë, pra Italia në vend të dytë dhe Islanda në vend të tretë, tret. pasuar nga Zvicra në vend të katërt dhe Suedia e Norvegjia më tej. Mua më pëlqen të dyja vendet e para. Ne ishim të 43-shi, ëh? Po sigurisht. Dhe aq jemi që kemi mirë. Po Italia dhe Spanja nuk e di, janë vendet e mia të preferuara për të jetuar. Absolutisht, është shumë ngrohtë, është Mesdhe, jemi shumë afër kulturave të ty, të tyre, domethënë. A e dini pse shkencëtarët kryesisht edhe mjekësia në përgjithësi botërore uh, mendon se Spanja dhe Italia janë ndër vendet më të shëndetshme për shkak të një diete super mesdhetare. Dhe ne jemi faktikisht një nga vendet që kemi një dietë mesdhetare falë edhe fire on fire Ishim me një tjetër preferencë muzikore, Fire on Fire nga dëgjuesit tan. Uh, sot është dita juaj e tham, ndërkohë të lutem mos ma harro uh, Died in your arms, Altin. Nuk do ta harrojmë mm. kurr, por do na duhet. Skam se si ta harroj, është e radhës. Është okay. e radhës, po. Ëh, okay. uh, po dëgjova që uh, filmi jon i preferuar, mm -hmm. Bohemian Rhapsody, uh, do të censurohet në Kinë. Mhm. Mm pra disa nga skenat e filmit, mm -hmm. uh, pjesa ku Po jo, je. Imagjino gjithë populli kinez, yeah, we love you Freddy. Ti gjithë gocat e ke parasysh, ua sa i mirë që ka qen. Okej. Okay. Ka qenë fakt edhe aktivistja e LGBTI-së, po. Leri Gary Nan, e cila ka thënë për The Guardian se filmi ishte tejet frymëzues mm -hmm. dhe aspak me nota negative. Ishte kujdesshëm, pra, pra ishte mm -hmm. i kujdesshëm, kështu që Nuk ka arsye përse këto skena të largohen, megjithatë është një çështje zgjedhjesh nga ana e Është një çështje zgjedhje e Kinës. Sa më pëlqeu ana e kinezëve. Sa më pëlqeu fjalimi i këtij djali kur fitoi çmimin. Ishte fantastik dhe në fund kur e mbylli që ju drejtua të dashurës ulur aty në në në karriget përballë dhe i tha Lucy Boynton ti You have captured my heart. Ti ke mbërthyer zemrën time, i tha. Ah, sa bukur. Sa bukur, ë? Domethënë, po, po. mjafton vetëm një frazë që të godasësh, mendoj. Po. Kishte uh, edhe edhe ai vet, edhe ai vet kishte patur një një jetë uh, nga po, pra, emigracioni pra, dhe sot kishte harruar dhe sot domethënë uh, shumë gjëra. Nuk e kishte harruar akoma historinë e tij, sigurisht, pra nuk është nga ata. Unë jam një gjeneratë e parë amerikane dhe egjiptiane. Ë uh, Por tha ja ku jam sot këtu, jam me mm. një Oscar në dorë. dorë po. Nëse deri dje mund ta ëndërroja. Nuk isha zgjedhja e parë tha, por hej tha, funksionoi tha. Funksionoi. Ama çau, në rolin e Freddie Mercury ishte le që duken si vëllezër binjakë njëherë. Megjithatë, a mund të biem dakord meqenëse i kemi mbaruar uh, javën që kaloi uh, Oscar-et Oscar ose më saktë në fillim të javës, po a mund të biem dakord që Olivia Colman kishte fjalimin më fantastik uh, që fitoi për aktoren më të mirë. Olivia e kishte qartë mhm. fjalimin. Kaq, në rregull. Kemi çfarë themi më shumë. Ndërkohë, ë të ndalemi pak tek një lajm i aktualitetit. Çfarë ka ndodhur? Ë është bërë një deklaratë se Rudina Hajdari që po mm. diskutonim atë ditë, mhm. ta, ë që ka thënë që deputetja më e re e po, Partisë Demokratike. Nuk e dorëzoi mandatin. Nuk e dorëzoi mandatin. Shumë mirë, le ta mbajë. Ajo do ta mbajë. Shumë ka marrë zilin. Por çështja është që është dhënë një deklaratë se në fakt në fakt, ë Rudinën mund ta përjashtojnë nga Partia Demokratike. Po pse? S'e di sepse po del jashtë uh, filozofisë që aktualisht ka kjo parti së bashku me forcat e tjera. Ishte ajo që tha Suada, pra nëse të ka zgjedhur partia, atëherë duhet t'i bindesh partisë. Po, po s'ka problem. Por ajo Suada zë sigurisht, uh, domethënë brenda partisë. Ajo nuk ka thënë që unë s'i bindem. Po çfarë ka thënë? Ajo ka thënë që nuk dorëzoj mandatin. Ka bërë një shkrim në Twitter. Okay. Dhe ka thënë, "Është mirë që ta dini." ka thënë Rudina Hajdari, ende ë uh, nuk e ka dorëzuar. Po. Dhe pak ditë më parë, ajo përmes një postimi në rrjetet sociale është shprehur se është konsultuar me Shtetet e Bashkuara dhe me BE-n mm. dhe shumë shpejt do të bëjë publik vendimin e saj. Okej. Okay. Mm -hmm. Megjithatë, ah. përpara se të të marrë këtë vendim dhe ta bëjë publik, ajo ka thënë, "Është mirë që ta dini të gjithë ju ndërkombëtarë, ndërkohë që ka publikuar një deklaratë të Bogdanit ë uh, se ajo duhet larguar nga Partia Demokratike. Pra do të largohet dhe ka bërë tag të gjithë institucionet dhe ndërkombëtarët. Mm. Pra i ka vendosur në dijeni dhe i ka thënë është e rëndësishme që ju ta dini. Po, çfarë po ndodh? Po. Kështu që ka bër Cook-un, ka bër OSCE-n, ka bër Bashkimin Evropian, ka bër ambasadën amerikane këtu në Shqipëri, ka bër Joseph Paul, ka bër të gjithë figurat me influencë të huaja mm -hmm. që mhm. kanë sigurisht influencë në politikën e jashtme, sidomos dhe në politikën shqiptare. Kështu që bie që Me gjithë të drejtën e saj. E the mirë, Flor, në politikën e jashtme, por jo të brendshme. Pra po. ndërkombëtarët po, po. kanë diçka, ata vërtet ndërhyjnë shumë ndoshta në në aferat shqiptare, mendoj, por në kur vjen puna te politika e brendshme ndërkombëtarët nuk mund të ndërhyjnë, siç ne nuk mund të ndërhyjmë dot në vendimet e Trumpit, po themi, po marrim për shembull për Amerikën. Në qoftë se ai thotë që do do po, shpall gjendjen e jashtëzakonshme, që mund të jetë edhe kështu. Mund të jetë edhe patjetër që edhe ne mund të kemi një rol tonin. Pa. Po, ta ngrem zërin ton për këtë çështje. Altin ne do ikim, ju ndërkohë na dërgoni mesazhet tuaja, është gjetur më në fund personazhi yt. Suada, po, duhet që ta themi përpara se të kalojmë tek miqtë tanë. Se ndryshe ë uh, Do të hapim një quiz tjetër më pas. Do të hapim një tjetër që... quiz. Ndërkohë, por por kemi edhe një quiz që e kemi lënë që dje, pa, që pa. kemi që nuk e kemi përmendur ende, po do e përmendim kur të kthehemi pa. Po. nga miqtë tanë. Çmimin e fiton me dy bileta për në Cineplex, Ariola, e cila ka gjetur Turjan Hyskën. Ah. Turi ka qenë. Bravo. Turi ka qenë. Urime, urime Ariola. Kalojmë tek miqtë tanë dhe rikthehemi përsëri. sepse është lajm. Mm -hmm. Praktikisht ajo ka taguar në Twitter të gjithë diplomatët e huaj për deklaratën që ka bërë sekretari për marrëdhëniet me jashtë në Partinë Demokratike Gent Bogdani, që Rudina është e përjashtuar. Ë u diskutua pak nga ju është është përjashtuar. Është është përjashtuar. Sipas tyre, pra Rudina është e përjashtuar. Pra okay, këtë reagim pra. ajo e ka interpretuar në Twitter si një si një deklaratë të papërgjegjshme, si një veprim të papërgjegjshëm ndaj saj dhe mm -hmm. pret reagimet e ndërkombëtarëve, sepse kjo është e paprecedent, është jo normale në kushtet kur dikush um, nuk e ka shprehur me dëshirë. Kërkon të, të veprojë sipas mënyrës së vet, për të po. ikur grupit ose anës kolektive të vendimit. Po. Edhe ky përjashtim është pa vend në kushtet kur ajo po konsultohej për veprimin e saj, mm -hmm. sepse tha që do marr mendimin e diplomatëve qoftë europian, qoftë edhe në SHBA, që me sa duket ka rezultuar një hiç gjë në kushtet kur po, tashmë veprimi ka ndodhur. E rëndësishme është të mendoni për shqiptarët. Po. Kështu që janë gjëra që Kanë një interpretim shumë negativ, nuk janë normale, por ja që ndodhin. Ndodhin. Mm. Kështu që interesante. Ne po shikonim edhe një lajm për pak më të mirë për vendin tonë në lidhje me me me shëndetësinë në Shqipëri, sikur jemi ngritur nja 7 vende thotë një nga këto hulumtimet e fundit. Jo, shiko, se këto hulumtimet, kemi hulumtime e hulumtime, bëhemi gati qesharakë ne po, po. përpara disa ditësh thamë që ishim në fund, të fundit në Europë. Pra, sipas uh, një hulumtimi tjetër. Mm. Por uh, Instati në Shqipëri është ai që zakonisht merret dhe merret Po kemi seriozisht me këto hulumtime. Si nuk më ra një herë një i Instatit mua në rrugë të më thotë. Po bëjmë këtë anketën. Çfarë mendimi keni ju zotëri? Edhe kemi kaq vite, ha? Gjithë këto vite. Po pra. Pra çuditërisht ata anketojnë, po se kush janë këta, domethënë. Derë më derë, kjo është po, procedurë. Derë më derë shkohet edhe Njëzët e sa vite që jetoj në Tiranë. Dhe nuk je anketuar ndonjëherë? Një i Instatit nuk më ra për pjesë Po si ka mundësi? Nga i nxjerrin këto përfundime? Jo vetëm kjo, po. Ata s'kan pyet Florin? Që do të thotë? Jo, në gjithë atë network të zgjeruar që kemi, si nuk më mori një shoku im, të më thoshte, o Flor, uh, sa më doli ky i Instatit përpara. Kurrë. Domethënë, ku i hmm. bazojnë këta? Ku i bazojnë Jona këto? Duken, duken fantazma gati-gati. Po janë procedura shpesh. Ose punojnë me kampionet veç. Edhe në gjithë jetën time, vetëm një mikun tim kam patur që e ka patur gruan që i punon tek Instati. Epo ja e paske patur një gjë, domethënë. Kjo ideja pra. Ja e ke patur edhe ti një lidhje, po themi kështu, të dijenisë brenda për brenda. Interesant. Si ka mundësi? Po ja që po mirë. Ideja është këtu, jemi ne për shembull tani 5 veta. Po. Hm? Edhe thamë unë ty, si duket uh, mjekësia, më jep një përgjigje, një Jona, një Rudi, ja, ah, po, po studimi. Te darka, te darka me shpi. Këto quhen kampione të vogla. Po. Dhe në fund rezultati është Instati, asnjë përgjigje që përkon me to. sa bukur e përmblodhe, kampione të vogla, më pëlqen. Kampione të vogla, po pak e nga pak, po, pra? në çdo darkë. Po është një puzzle ato po. pastaj. Ky anketimi kujt ishte ky apo? Mua. Ashtu unë e kam parë ka 16 vite që e shoh, po është fantastike, është fantastike. Nuk e nuk e kam parë live ndonjëherë, domethënë në skenë. Çfarë do kishe qenë nga Tracy? Uh, më pëlqen shumë, uh, më pëlqen shumë të gjitha që ka, po dua atë Baby Can I Hold You. Ah, Baby Can I Hold You. Po. Unë kam shumë qejf. Baby Can I Hold You besoj që e ka në arkivën e tij ky. Po, po, po, është pas lajmeve menjëherë. Po pse nuk e bëjmë përpara Ti ngrohet pak zëri dhe shpirti. Po sepse sa po ka, jo, filluar muzika. Jo, më ngrohu anketimi jam uh, shumë e sigurt, jam ah, shumë mirë papa. Died in your arms është kënga që do të vi tani, përshëndesim Anilën. Ka gjysmë ore që pret. Mirë rikthehemi në klubin e mëngjesit, ju themi mirë mëngjes të gjithëve. Ora është 7, është 8:07 në këto momente. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Të mbarë të gjithë ju që jeni zgjuar, jeni dhe një muaj të mbarë. Jeni jeni lidhur me ne. Jeni lidhur me ne edhe uh, jeni duke luajtur, jeni duke kërkuar preferencat tuaja muzikore. Pa, po, ju rikujtojmë se sot është ditë e premte, mhm. muzikën e zgjidhni ju. Në Muzika zero... jeni ju pra. Mm -hmm. E klubit të mëngjesit sot jeni ju. tek Ministria e Transporteve, mm -hmm. janë nisur nga sheshi Wilson, situata këtu e trafikut paraqitet me fluks në rrugën Abdyl Frashëri, pra për për shkak të parkimit të gabuar, ky është një fenomen që në zonën e Tiranës është shumë i dukshëm, mm -hmm. shumë i prekshëm sepse jo vetëm në këto orare, por në çdo orë të ditës të paktën rruga Abdyl Frashëri është e karikuar me trafik për shkak të parkimit të gabuar. Momentalisht e kalova mm -hmm. kryqëzimin universitar për të dalë drejt bulevardit, situata është më e qetë pjesa, Mm -hmm. Por edhe me akset kryesore sot jemi vazhdon të ketë uh, situatë pozitive. Gjithë java pothuajse kemi qenë në me me rezultate të mira për informacionin e trafikut. Po. Edhe sot mund të kemi një zhvendosje të orarit të trafikut, sepse zakonisht në prag fundjave gjithmonë ka një ndryshim në fakt të situatës së trafikut, mund të fillojë 10:30 deri në orën 14:00, parashikohet që të ketë situatë me trafik. Momentalisht dy akset kryesore qarkullojnë lirshëm, rruga e Durrësit dhe rruga e Kavajës. Rruga e Durrësit e cila na bashkon drejt qendrës edhe rruga e Kavajës pa probleme, por të gjitha kryqëzimet në rrugën e Durrësit duke filluar me sheshi Shqiponjës është i kalueshëm, zona e Laprakës, sheshi Rilindja dhe rrethrrotullimi Zogu i Zi shpërndarje dhe pjesa tjetër që vazhdon drejt qendrës, mm -hmm. në momentin qarkullon pa probleme me trafikun. Ndërkohë, mund të themi për segmentin e rrugës së Kavajës, lëvizja Kombinat Pallati me Shigjeta, i ndajmë këto në dy pjesë në rrugën e Kavajës, sepse më shumë problematik është lëvizja Kombinat Pallati me Shigjeta, por aktualisht është e kalueshme. Vetëm semafori tek ish zona e Misto Mames paraqitet me fluks të rënduar trafiku, por është i lëvizshëm dhe pa probleme. Rruga e Elbasanit paraqitet me trafik, duke filluar që nga zona e Saukut deri te Fakulteti Ekonomik, pjesa që vjen është shumë problematike, të paktën edhe pjesa e tjetër që i bashkohet ambasadës amerikane drejt liceut artistik edhe më poshtë drejt eh, kryqëzimit me rrugën e Elbasanit, mm -hmm. për momentin paraqitet me situata e trafikut të rënduar. Segmentet e Unazës sot pritet që të kenë lëvizje mbas orës 10, të paktën në eh, krahun lindor, duke filluar nga kryqëzimi i rrugës Don Bosco deri në farmacia 10, dy kryqëzime kanë flukse të rënduar trafiku, është kryqëzimi Jordan Misjes, me hapjen e bulevardit të ri, shumë segmente të Unazës kanë ndikim trafiku, duke filluar Jordan Misja, Siri Kodra, edhe mm -hmm. fundi i bulevardit të ri që na lidh me zonën e Paskuqanit, nuk është se kanë probleme me trafikun, por kanë rryma dhe dhe flukse të rënduara që i bashkohen gjithmonë pjesëve të Unazës. Por për momentin vetëm Siri Kodra dhe Jordan Misja paraqiten me fluks të rënduar trafiku. Pjesa tjetër, farmacia 10, Te ku Industrial, rruga 5 Maji, patjetër dhe zona e rrugës Bardhyl, për momentin nuk kanë në situata trafiku qarkullon lirshëm edhe bulevardi Zhan d'Ark, flori nuk kanë ndikuar pavarësisht, sepse zakonisht kur rruga e Elbasanit ka shumë trafik, normalisht pjesa e parë që e ndjen më shumë trafikun është bulevardi Zhan d'Ark, që fillon nga Ministria e Jashtme deri te bulevardi Dëshmorët e Kombit, uh -huh. është i kalueshëm. Kush na ndjek këto momente, mund ta përdori segmentin, dy pjesët mund të përdori rrugën Hoxha Tahsin, po? drejt qendrës ose bulevardin Jean d'Arc, afër kryqëzimit me rrugën e Elbasanit, sepse rruga e Dibrës duhet evituar në këtë mëngjes se ka situata me pra, trafik pra, nga evitoni, evitoni rrugën e Dibrës. Rruga rruga e Dibrës Kjo është shumë problematike. Okay. Të paktën gjatë gjithë kohës është me situata trafiku sepse është vetëm me një sens për shkak të korsisë biçikletës dhe ka vështirësuar shumë lëvizje. Ka kohë që rruga e Dibrës në, ka probleme me trafikun, por jo në këtë orar. Pra ka lëvizje më shumë problematike në mm -hmm. 10, por ka efekt tani në mëngjes me shumë trafik në ditën e sotme nga Medreseja drejt 9-katësheve. Pjesa tjetër e qendrës, duke përmendur Abdi Toptani po? dhe Sulejman Pashën në pjesa e qendrës, mm -hmm. qarkullojnë pa probleme. Super. Hmm, Mirë, të falenderojmë shumë Eldi. O Eldi, vetëm një pyetje kam unë. Mirë. Po. Pse nuk më dukesh shumë entuziast ashtu çfarë ke sot Eldi mua? Kisha ndezur vetëm një motor. Ah, tani unë do pyes Kisha pak ndezur vajzat. motorin tjetër, po. Ti do rrish në linjë, po edhe me një motor mirë është. Edhe me një motor. Unë do pyes pak vajzat, pse mendoni ju që Eldi është i mërzitur? I jepni alternativën Sepse ka tuaj. trafik. Jo. Sepse ka trafik. Pse Rudi atëherë Eldi se thotë jo, më nuk jam i mërzitur. Pse ka ndezur vetëm një motor dhe jo të dy? Sepse oh. e ka mërzitur një klient. Ua! Dhe kush e fitoi Eldo? E fiton Altini që nuk foli fare. Altini, Altini, Altini më parashikon më. E sa, e sa këtë. Mirë, falenderojmë shumë. Do i biesh pak borisë, ta kuptojmë që je ti Eldi nga Radio Taxi Lux. Kryevepër. Faleminderit Eldi. Faleminderit. Muaj të mbarë. Një fundjavë të këndshme. Muaj të mbarë edhe, edhe fundjavë të këndshme. Faleminderit. Mirë, ishim me Eldin nga Radio Taxi Lux, ju e dini që ata kanë oferta fantastike uh, brenda vijës së verdhë të Tiranës 300 deri në 400 lekë do t'ju shkojë kostoja, ndërkohë që deri në Rinas, Tiranë Rinas, kudo ku ndodheni në Tiranë, uh, do të paguani vetëm 1399 lekë. Mm -hmm. Kjo është oferta. Numri i telefonit është 048 333 333 pra 048 dhe 6 tresha nga pas. Ndërkohë, përpara se të Tani na kërkon një këngë spanjolle që ka dalë kohët e fundit e pëlqehet shumë Suada. Kush është? Kush e kërkon? Këngë spanjolle? Nuk ka rëndësi kush, rëndësi ka kush është kënga. Ah, nuk di të të them. Okay. Po ti nuk ti nuk para luan të tilla këngësh. Një që ka dalë kohët e fundit e po dëgjohet shumë, thotë mesazhi. Ah, një ah. këngë spanjolle. Kjo që nga kujt? Që nga kujt për ne? Taki taki. Ja, taki taki u vjetërua tani. Unë thashë ngaqë Suada është te jo, këto ujërat. Jo, unë nuk jam tek latino. R&B, Spanjë. Oke, okay, hip-hop, R&B, pop. Enrico, po. Cardi B, Enrico, oh, Inglesias. Cardi B. J-Lo, uh, për mendimin e Suadës, ajo është këtu. Po, shumë më mirë është. Mirë, mm. gjithsesi nuk, nuk e dija këtë. Okay. Gjithsesi, përpara se të kalojmë tek muzika, të do të luajmë censurën dhe do të kujtojmë uh, quizin uh, e, e Rudit. Po, quizin e Rudit. Për ta bërë të mundur këtë dhe për të më duhet një tip i veçantë makine. Bravo Suada. Edhe një herë. Wow. Mm. Për ta bërë të mundur këtë dhe për të më duhet një tip i veçantë makine. Makine. Për ta bërë të mundur këtë dhe për të pip, pra një folje tjetër mungon aty, duhet një tip i veçantë makine. Kjo është fjalia e censurës, ëh? Mm -hmm. Po, kuptoj. Në fakt për censurën uh, thamë që do të kishim një kontroll të plot nga klinika Vital, Vital, që është pranë spitalit amerikan. Mrekulli. Por unë them t'i shtojmë edhe dy bileta për në Cineplex. Do t'i shtojmë jo vetëm dy bileta për Cineplex, po do t'i shtojmë dhe dy bileta për në ArTurbina, sepse është fundjavë dhe fundjavën duhet të kulturojmë, duhet ta festojmë sa më shumë që të jetë e mundur. Ta festojmë në mënyrë kështu. Po. Mbretërore. Duhet festuar ashtu siç duhet. Ndërkohë, do të kalojmë në një tjetër preferencë muzikore Altin apo? Do të kalojmë tek miqtë tanë. Okej. Okay. Dhe pastaj te Hotel California oh, nga Eagles. Okay. Që është kërkesë muzikore. Hotel California në Club FM në klubin e mëngjesit, një nga këngët më të lashta që populli ynë ka njohur në fillim kur u prezantua me muzikën rock. Jemi dakord, Altin, ndoshta? Yes. Këngët më të lashta. 9 e 980 ishte numri që e ka kërkuar si preferencë muzikore. E përshëndesim. I themi mirëmëngjes, edhe një ditë të mbarë. Edhe një super zgjedhje muzikore. Bravo. Ndërkohë nga ana tjetër u themi mirëmëngjes të gjithëve ju që jeni uh, lidhur me valët e radios Club FM, radios kombëtare Club FM 100.4 është frekuenca apo çfarë do lloj frekuence në qytetin tuaj. Mm -hmm. Ne ju rikujtojmë se çdo mëngjes ju e dini zgjoheni me klubin e mëngjesit. Uh, nga e hëna në të premte jemi së bashku. Sot është një fillim muaji, është dita përpara se të fillojmë dhe fundjavën. Um, urojmë të jetë super i mbarë për të gjithë. Urojmë që të jetë një fundjavë e mirë dhe si çdo të premte ne përveçse luajmë muzikën tuaj i japim dhe shumë dhurata. Absolutisht. Që ju të exactly keni se çfarë tregoni ditën e hënë. Pikërisht. Nga ana tjetër ne ju themi mirëmëngjes, mirëmëngjes nga unë Flori. mirëmëngjes nga Rudi, nga Suada gjithashtu. Dhe nga Altini. Ndërkohë kemi një quiz te Rudi. Kemi një quiz të cilin e nisëm dje, mm -hmm. por nuk patëm kohë sepse ishim mm -hmm. përgjatë 10 minutave të fundit, po e rikujtojmë sot me këtë quiz. Mm, po e rikujtojmë sot, më pëlqeu si pyetje në fakt sepse edhe vetë nuk e dija si përgjigje Flor, mm -hmm. kupton? Kështu që po e rikujtojmë për gjithë dëgjuesit, mbani vesh në mënyrë që I pari që e di përgjigjen ta dërgojë menjëherë në 069 20 70 222. Cila është sëmundja më e zakonshme jo infektuese në botë? Wow. Pra cila është sëmundja më e zakonshme apo më e përgjithshme mm -hmm. jo mhm. infektuese mm -hmm. në botë? Ditën e djeshme kanë mbërritur shumë mesazhe për kuicin. Ëm uh, Por duhet thënë se sepse shumica ishin probleme me zemrën, sëmundjet mendore apo diabeti. Mm -hmm. Nuk janë infektive. Mm. Pa. Këto nuk janë sëmundje infektive. Ja. Kuici thotë sëmundje infektive. Jo infektive. Jo infektive. Jo infektive. Po. Jo infektive. Pra, që nuk ngjiten i bie. Që nuk ngjiten. Mm. Pra këto janë disa sëmundje jo transmetuese, jo infektive, por nuk është, nuk janë alternativat të cilat mund të jenë nga të duhurat, nga e duhura më saktë. Kështu që jua rikujtojmë edhe një herë cila është sëmundja më e zakonshme jo infektuese, pra ë? Sëmundja e zemrës. Vazhdon akoma që të vjen. Jo, jo, nuk jo, po përjashtuam pra. Ndërkohë, pra s'ka se si. Ndërkohë, ofrojmë shkëmbim, ja. E nisim me një çift uh, biletash për Cineplex këtë mm -hmm. këtë ditën e djeshme, këtë quiz të shkurtër dhe mos harroni që këtë të premte pikërisht sot keni edhe dy premiera të reja të dy filmave Dumpling dhe Serenity mund të ndiqni mm -hmm. kë të mhm. doni. Njëri është dramë, tjetri është komedi. Keni dëshirë të qeshni apo të qani sot, kështu që e vendosni ju. Shumë e bukur kjo Rut. Mm -hmm. Nga ana tjetër ne do t'i shtojmë kuicit të të Rudit. Ëh. Mm -hmm. uh, Do t'i shtojmë edhe dy bileta të tjera për ArTurbina apo, apo një kontroll, meqense ishin për të mjek mjekësia. Ë, a do të shtojmë një kontroll. Mund të shtojmë një kontroll meqë jemi tek mjekësia. Një kontroll të plotë për gjithë ju miq, të cilët gjeni këtë quiz. Pra cila është sëmundja? Sikur vijnë nja 10 përgjigje të sakta tani direkt. jo. Ë, sëmundja jo infektive më Sëmundja më e përgjithshme, më e zakonshme, më e jo zakonshme. infektive në mbarë botën. Po. Mm. Cila është? Ui, pra, një kontroll, një check-up i plotë u shtua në klinikën më të re Vital të Spitalit Amerikan, ndërkohë edhe një çift biletash për, për në Cineplex. Cineplex. Wow. Kështu që presim përgjigjet e sakta. Ë, uh, kemi edhe një quiz tjetër goxha interesant pas këtij kur të gjendet ky, kështu që sot duam të japim dhurata. Ndërkohë, si ditë e premte që është. Do ju rikujtojmë. Në 8:45. Mm. Në 8:45. Altini do të luajë një këngë, e cila nuk do të jetë preferencë muzikore. Po çfarë do të jetë? Ë, uh, por tashmë ë uh, le të themi dëgjuesit e dinë se ç'pëlqen Altini. E dinë se çfarë kënge zgjedh Altini. Wow, wow, na kurrë. Dhe duhet gjeni. Dhe duke qenë se ë uh, e thamë sot është e premte, Ata duhet gjejnë cilën këngë do të luajë Altini në orën 8:45. Pra, të gjithë do vijnë miqtë tanë, do vijnë miqtë tanë dhe menjëherë pas tyre është kënga. Do të jetë kënga. Mm. Dhe ne për këtë do të japim një orë nga Rivaldi Watches. Wow! Yeah! Bravo. Ua, wow, po tani duhet ta hamencojnë. 069 20 70 222. Është shumë e rëndësishme që të shkruani quiz i këngës se mund ta marrim dhe sikur preferenca juaja muzikore. Jo, jo, është quiz. Është quiz. Çfarë kënge do të luajë Altini në orën 8:45? Mm, bukur. në klubin e mëngjesit. 15 minuta tani të gjithë në ethe. Duke dëgjuar klubin e mëngjesit pra, të gjithë. Më po më thoshte një shoqe e jona dje që na dëgjon në makinë çdo mëngjes. Po. Ju dëgjoj çdo mëngjes tha kur shkoj në punë orën 8 tha edhe më kënaqni tha në fakt. Çfarë tha ajo? E dua Altinin shumë. Ë, Me Altinin e ka. Altinin e ka qejf sepse e ka dëgjuar uh, që Wow. përpara gjithmonë, por është Po, gazetare, përshëndete është nga unë, kolege pra. e jona, kështu që na përshëndeti të gjithëve fort. Mos më thuaj që Për Taki Taki Orielën. Është Atëherë. kënga Se spanjolle? cilës i urojmë po muaj të mbarë. Mirë, u rikthyem. Ua, sa u kënaqa me këtë këngë. Tani do duroni edhe 10 vite të tjera derisa të vendoset një këngë e tillë. Përshëndesim gjithë takit kudo që janë. Okej. Okay. Sëmundja është stresi. Jo. Nuk është stresi. Mund të ishte fare mirë, mund të jetë në 2020 ndoshta. Është astma ose bronkiti? Jo. Jo, nuk është ajo. Ëh. Mm. Uh, Spondiliatroza? No. Jo, nuk është. Interesante, ëh? Mm. Altin. Kujti mm. muzikës Qefo, qefo, qerata, Spartak Xhaferri. jo, jo. Jo, okay. nuk do të luhet ajo. Ne vërtet thamë që vëmë disa këngë të çuditshme, por jo kaq. O oh, zot. ti ndërkohë që po i sheh përgjigjet, ndalemi një vetëm një sekond tek ky momenti fantastik për të cilin po diskutonim Nga Good Morning Britain, emisioni, emisioni që është emisioni i mëngjesit, njësoj siç jemi ne klubi i mëngjesit këtu në Shqipëri, Mhm. Britania ka emisionin e saj televiziv të njohur Një që nga. fillon që një prej tyre televiziv që fillon që në orën 6 të mëngjesit ë, dhe tre prezantuesit që qëllojnë të jenë pikërisht ë, dy dy gra dhe një burrë, njësoj siç jemi ne të tre këtu, ne të katërt jemi ne të katërt, por ne jemi Ne jemi dy burra dy gra. Ne jemi dy burra dy gra. Po ka problem, po ka problem. Altini është tek të vjetrit. Jo, e kisha thjesht, okay. Po vazhdoj më tepër me këtë koment. Gjithsesi, çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Njëra nga dy prezantueset e programit të mëngjesit Mm -hmm. Gjatë momentit të prezantimit dhe diskutimit midis tre prezantuesve, ka lëshuar ka mm. lëshuar. Ka lëshuar. Çfarë ka lëshuar pra, është ideja? Një një s'mund ta thuash. Oh, si si zhurmë. Si dhe një herë si ishte? Si zhurmë e lehtë pra, ose siç thuhet ndryshe një tërca. Wow. Pra, pra, Të shkretës thjesht i shpëtoi. I ka shpëtuar pa dashje. Pra. Ndërkohë, ndërkohë dy prezantuesit e tjerë kanë shpërthyer në të qeshura dhe nuk dhe për 5 minuta nuk pushonte gazi në emisionin e mëngjesit. Por çfarë ndodhi më tej? Pasi u ndie shumë e turpëruar njëra nga tre prezantuesit, pra e cila lëshoi këtë tingull, mm -hmm. në fakt producentët për ta shtuar më tej për gazin e programit vazhduan t'ia luajnë këtë tingull. E regjistruar pra. Ah. E regjistruan dhe filluan wow. filluan t'ia luanin në sfond, ndërkohë që mhm. ajo thoshte çfarë ju kam bërë, pse po ma bëni këtë këtë mëngjes? Dikush më urren këtë mëngjes. Hey, çfarë keni pirë? i thoshte atyre bashkëkolegëve të, të të saj. Kështu që ishte një moment shumë shumë komik edhe ne po e diskutonim dhe prandaj Edhe deshëm që ta ndanim edhe me dëgjuesit për të treguar edhe në një farë mënyre që emisionet e mëngjesit duhet të jenë goxha të lirshme, apo jo? Mm -hmm. Duhet të jenë argëtuese, duhet të jenë uh, duhet të jenë siç e thotë Lei, të vjen në anglisht të vjen sikur i përfshin më shumë cheerful. Mm. Pra duhet të jenë allegro. Më të gëzueshme, më të hareshme, më të hareshme. Dhe e drejtë. Emisionet e mëngjesit kudo në botë janë pa censurë. Absolutisht. Pa kjo, komplekse. Pa komplekse. Pa uh, pa gjykuar që ë uh, se dikush bën, qeshura, e qeshura është vërtetuar që është një nga ë uh, Një nga mjetet më të forta të dhe më ngjitëse. komunikimit, po. Dhe më ngjitëse. Dhe më ngjitëse, e vërtetë, e vërtetë. Kështu që le të qeshim me njëri-tjetrin, me hare, me hare. Absolutisht. Jo ideja është të mos jemi shumë paragjykues. Ne ne edhe ne shqiptarët, po njerëzit në përgjithësi, po ne shqiptarët pak më shumë ndoshta, edhe sepse jemi një vend jo shumë shumë i zhvilluar, ë, në krahasim me vende të tjera në Europë apo botë, e kemi pak tendencën që të paragjykojmë çik më shumë se du, se ç'duhet, a e, Jam jeni jemi dakord apo? Jeni në rrugën e duhur, u du jeti. Jo vetëm kjo. Kështu që mos të paragjykojmë sepse të jemi më të lirshëm, të jemi më pa komplekse mendoj unë, mm -hmm. që të ndajmë më shumë emocione me njëri-tjetrin. Edhe e rëndësishme është të jemi të vërtetë mbi të gjitha. Mm. Absolutisht. Mm. Um, të ndershëm. Ndërkohë nga ana tjetër, uh, kam një përshtypje që ne të gjithë jemi mësuar të qëndrojmë në atë kornizën tonë. Ëm um, dhe mos të dal mos të dalim aspak nga ajo korniza. Pra është një rutinë që bëhet e zakonshme, është një një një rutinë që të lë ty në atë komoditetin që ti je mësuar. Ti po flet për zonë komforti, pak a shumë apo? Për një apo? zonë komforti. Ëh, mm -hmm. uh, është po gjithashtu si puna e asaj që kafen e marr kudo në të njëjtin vend, ulem aty apo kam një ritual, laj dhëmbët, laj fytyrën. Tavolina është gjithmonë e rregulluar në një formë të caktuar. E vërtetë. Që i përgjigjet preferencave të tua personale mm. normalisht. Kështu që është shumë e rëndësishme që ndonjëherë të dalim nga ajo zona jonë e komfortit. Edhe të qenit gjithmonë në një zonë komforti për mendimin tim s'është, po, është një gjë e keqe. Po, si qenka, si qenka gjë e keqe tani. Ne kemi një muaj që themi provoni gjëra të reja. Ne kemi një muaj që po flasim për këtë. Ti vjen na shkatërron gjithë kështjellën. Unë jam gjithmonë te zona e komfortit. E megjithatë zona më e rrezikshme Suada është zona e komfortit. Jam, jo, unë nuk kam asgjë kundra. Motivuesit e thonë këtë. Po, po unë nuk kam po, asgjë pra, kundra dikujt që do të qëndrojë në zonën e komfortit, sepse është zgjedhja e tyre. Apo jo. Absolutisht, kështu që uh, kemi Jeta vazhdon. Vazhdojnë përgjigjet apo apo jo Flor për uh, për Na jepet edhe pak krem duarsh me qira fjalë. Do, kush do? unë, unë, unë. Ja se po. Kemi jo më apo jo? Uh, ka akoma alternativa. Mm -hmm. Megjithëse tani vazhdojnë uh... vazhdojnë kanë kaluar në për sëmundje të çuditshme. Po. uh, probleme respiratore. Ftohja. Tani ideja është që duhet të jetë një shkëmbim, thash unë, pak më parë që ishte një ndihmë normalisht të sëmundjet infektive, ideja që ti ti janë ngjitëse, kurse jo infektive, pra ka të njëjtin funksion, por nuk ngjitet. Apo jo kam gabim. Po, po pra. Jo ngjitëse. Jo nuk mund të nuk mund të sëmundja e zemrës, se nuk kam se si të ta jo. transmetoj. Jo. Ja. Është diçka jo transmetuese. Alergjitë janë? Po mund të ishte por jo. Po pra, jo. është sëmundje jo infektuese dhe sëmundja mm -hmm. zemrës, pra hyn në alternativë sepse është sëmundje jo infektuese. Gastriti? Jo. Uh, pra as kan... diabeti, as zemra, as gastriti, kupton kemi hedhur poshtë as stresi, thamë. Reumatizma? Shumë... Jo, jo, jo, jo, as reumatizma. Po. Ankthi, obesiteti. Shumë, shumë. E të tjerë. Po përpiqesha t'ia lexoja Rudit edhe gjatë muzikës. Përgjigja e saktë është um, kariesi i dhëmbëve. Po! Saktë. Wow, wow, Flori, thamë se çfarë do thoje. Prishja e dhëmbëve faktikisht konsiderohet si sëmundja më e zakonshme jo infektuese në mbarë botën. Është pak e çuditshme kur e mendon, por faktikisht është sëmundja më Më e më e shpeshtë që haset. Mund të shkaktojë dëm vetëm ty pra. Mm, që është jo infektuese. Kush është fituesi ynë që merr të drejtën e një kontrolli të plotë check-upi në spital në në spitalin në spitalin në në pistilin në spitalin Vital? Atëherë, janë dy që e kanë dërguar mm. shumë pranë me njëri-tjetrin. Dhe sigurisht që ne tani do të kemi një kujt se jo, kush e ka gjetur. Po. Kush e ka gjetur? Sa bukur. Toni! Bravo! Si ka mundësi? Sa qejf. Po pra, është është Si ka mundësi që humbi një herë të vetë me Altini? Është Toni. Bravo Toni. Toni ke fituar një kontroll të plotë pranë klinikës Vital. Uh, dy bileta për në Cineplex. Dy bileta për në Cineplex. Perfekt. Po dhe dy bileta për ArTurbina. Jo, nuk i shtuam. Jo, apo i shtuam. Këto Suada tani mos e. Jo, shtuam direkt kontrollin. Suada tash mos e mos e tepro. Me vërtetë je në këtë zonën tënde të komfortit. I kemi po. ke censura pra, te censura. Po, ato i kemi te censura. Po, Kështu që Toni mund të vish ëm kur të duash, të duash. Të të kontaktosh me me Club FM, do ta gjesh numrin e kontaktit në faqen e webit apo në në Facebook gjithashtu, ose mund të vish sepse ky numri është vetëm po. për të dërguar mesazhe se herë pas here na marrin fituesit këtu, ose mund të vish pranë Hotel Rogner në zyrat e Club FM. Mm, bukur, bukur, bukur. Do të shkojmë në një preferencë muzikore? Yes. Do të shkojmë në një preferencë muzikore. Mund të duhet të shumë lafazan. Kush problemi tani? Problemi është se cili është. Mhm. Altin. Mm. Do të jetë kënga pra. Duhet të jetë kënga. Pas miqve tanë. Pas vij miqve ta. Në orën 8:45. Altini do të luajë një këngë. Dërgoni tani mesazhet në 069 20 70 222. Cila është kënga që do të luajë Altini? Kush i bie në kokë? Atëherë fiton një orë nga Rivaldi Watches dhe e nisim këtë muaj mbarë. Pra, kuici i muzikës. Ishte kuici i muzikës. Mm. Do të jetë një lojë e re këtu në klubin e mëngjesit. Më e vështira. Ë uh, prandaj do të jepej dhe një dhuratë nga Rivaldi Watches mm -hmm. në këtë fillim muaj për ta matur mirë orën. Mm. Për të qenë gjithë kohën në orar. Prandaj ka dhe një orar fiks loja. Megjithatë, na kanë dërguar shumë mesazhe pasi është luajtur kënga. Që ka qenë uh, Thunder nga Imagine Dragons. Po, pra, po nuk ishte ky qëllimi. Nuk është ky qëllimi. Ideja është që ju duhet t'i bini në kokë se cila këngë do të luhet në një orar të caktuar si një lloj parashikimi, pra. Si një lloj parashikimi. Atëherë, atëherë. Megjithatë, përpara përpara se uh, të luhej, për përpara se të luhej kënga Thunder mm -hmm. nga Imagine Dragons, uh, sigurisht që ne nuk kemi patur një komunikim me Altinin. Kjo duhet uh, duhet thënë. Dikush ka gjetur vetëm Imagine Dragon. Mm, pra i është afruar shumë, shumë afër. Pa shiko. Po. Imagine Dragon. Dikush njeh mirë preferencën e Altinit, me sa duket, ë? Po. po. Preferencat muzikore të Altinit, mm -hmm. po. Mhm. Dikush që E di se ç'i Ç'i pëlqen atij Ç'i pëlqen këtij djali Në fakt Ka qenë Natural Nga Imagine Dragon E ka dërguar Gerti Shumë afër Pra Gerti ka qenë shumë shumë shumë afër mm. Por jo në kokë Por jo në kokë Ne po kërkojmë po këtë pra Në kokë Po, po. Pikërisht Ne duam edhe titullin e këngës edhe emrin e artistit përpara se kënga të luhet. Po pra kuptojeni mirë këtë rregull. Këtu qëndron vështirësia dhe prandaj kemi dhe një çmim kaq special si një orë Rivaldi. Kështu që ta që ta kuptoni këtë rregull loje gjithmonë e më tej duhet mm -hmm. ta dërgoni përgjigjen përpara se të luhet kënga. Ndërkohë, ë uh, Po ndalem vetëm te një mesazh ndër të shumtit, hmm. meqë ishte i uh, Zafreldit thot bo thot dy herë në finale dhe hiç thot. Na bëtë me ethe. Kam edhe të fejuarën dentiste, nuk i dal më përpara. Çfarë thua? Jo, jo, jo, un them të vazhdosh të provosh ti, sepse do të fitosh. Të insistosh, të insistosh Zarf. Megjithatë, duhet të themi që Genti ka qenë ai që i është afruar shumë këngës për pak do të kapte. I jashtëzakonisht afër. Për pak do të kapte ë uh, Orën nga Rivaldi Watches që t'i mm. japim këtu në klubin e mëngjesit. Në fakt këtë kuizin do ta kemi shpesh. Do ta kemi shumë shpesh. Do ta kemi secili për preferencat tona muzikore ose çfarë do të luante Suada. Jo, Suada sepse kënga jote nuk luhet kurr këtu tani. Jo, sigurisht luhet se nuk është janë preferenca të çuditshme. Pa dal ti nga zona e komfortit. Pa dal ti pa dal ti nga zona e komfortit, kështu që dëgjuesit duhet të të jenë më afër me ne, pra duhet të na dëgjojnë më shpesh për të kuptuar se çfarë kemi qejf. Tjetër çfarë është shumë e rëndësishme është që ë uh, kuizi i muzikës ëh uh -huh. do të përmbledhë të gjitha dhuratat në klubin e mëngjesit. Po. Uaha, Flor, çfarë thua? A mund të dal unë nga studio që ta provoj një herë vetë për të konkuruar? Jo, sepse ti e njeh Altinin shumë mirë. Suadën shumë mirë dhe mua shumë mirë. Ah, mirë, mirë. Mirë. Është kjo pra, duhet një përgjigje që t'i bini në kokë. Në kokë. Siç është edhe emisioni i Kelit të hënave. Po pra, në kokë. Një quiz shumë interesant. Me Kel Demin. Edhe që mm -hmm. Kelit i shkon shumë në fakt. Ja, Shkojnë jashtë mase shumë këto quizat. Absolutisht. Në Radio Televizionin Shqiptar. Mm -hmm. Yes. Në orën 20:35. nga ato gatimet e tua. Gjithsesi, censura mbetet e hapur ndërkohë që ah, kemi yes. gati dhe një quiz tjetër. Meqë jemi në kohë reale, vjen mm. një mesazh nga Keli, jo Suada. Oh, vërtet? vërtet? Oh, ja, nuk do. Keli je i madh. Ëh, uh, mirë, sigurisht që ishte një lajm. Të përqafoj, të përqafoj. Kjo ishte një provokacie. Tani unë dua të ndalem tek një lajm i Instatit. Humor, um, ha. Ose oh. më pa, ose më saktë. Ose më ka kap një Ah, po, po, po. Migrena. Për sa i përket Shqipërisë, ka dalë një tjetër studim okay. uh, i rëndësishëm, por do ta lexojmë pas, pas. lajmeve, mm. sepse nuk do të kemi kohë tani. Megjithatë, bëhet fjalë për indeksin e zbatimit të ligjit Dhe Shqipëria mm. që del një nga vendet më të korruptuara. Tani unë në fakt sigurisht do të ketë një rakordim me Instatin sepse studimi nuk është bërë mm -hmm. vetëm nga Instati. Por se pas lajmeve. Të bazoheshin vetëm te Instati? Sigurisht. Jemi rikthyer në klubin e mëngjesit, është ora 09:09 minuta, ishim në sfond me Ruti Dedën. Dhe me këngën e saj të preferuar, Put Your Money on Me. Më vjen keq që ju Që dëmtova ti veshët Suada. për Jo, jo. 5 minutat e fundit, eh, sepse unë kur këndoj me kufje e di që eh, këndoj si një dosë e vërtetë, por Shoqëronte në organo Altini me Suadën. Mhm. dhe Dhe- Arcade dhe Flori. Fire, eh, Arcade Fire. Më Dhe vjen Flori keq ishte në perkusion. Më vjen keq që pak njerëz i dëgjojnë Arcade Fire në Shqipëri, ende nuk i njohin mirë, ndërkohë që unë jam prezantuar me ta sigurisht eh, Falë lëvizjes jashtë Shqipërisë edhe a, kur dola në botë e pashë se çfarë grupi fantastik ishin. Janë kanadezë për ata që duan po, pra, të dinë. Gjithë gjërat e mirë do gjithë gjërat e mira ndodhin jashtë Shqipërisë. Kufijve ta. dhe jo në një zonë komforti, duhet të them kjo. Moral. Dhe me që jemi tek gjërat e mira që ndodhin, me që jemi tek gjërat e mira që ndodhin jashtë Shqipërisë. Ëm mm. Në të këqijat Shqipëria renditet gjithmonë e para. Absolutisht. Është e para. po, e para fare. Ëh. Uh -huh. Në fakt bëhet fjalë për një studim nga World Justice Project. Ëh. Uh -huh. uh, ku Shqipërinë e rendit të 71 në vitin 2018, 2019, për sa i përket indeksit të studimit të ligjit, e 71-ta nga 126 shtete. Ky është një institut ndërkombëtar ku qendrën e tij e ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mm. dhe Shqipëria merr 0.51 pikë e pandryshuar në raport me një vit më parë. 0 mm -hmm. është vlerësimi më i ulët dhe 1 është vlerësimi më i lartë. Shishi. Po. Me këtë vlerësim Shqipëria përfshihet në zonën e verdhë me zbatim të dobët të ligjeve, mm. në të njëjtin nivel me disa vende të tjera të Ballkanit, Azisë Jugore dhe Amerikës së Jugut. Indeksi mat zbatimin e ligjeve në praktikë përmes sondazheve me popullatën dhe pyetësorë të kualifikuar, duke dhënë informacion origjinal. Dhe gjithashtu përfshihet edhe perceptimi i publikut në 127 vende Mhm, mhm. Ë, ajo çfarë vlen për t'u theksuar gjithashtu është se jo vetëm efekti i ligjit, por vendi ynë e ka treguesin e përgjithshëm të zbatimit të ligjit pak më mirë sesa Serbia. Pa shiko. Që është në vend të 78. A po bëhet qejfi? Dhe qeverisje më të fortë në zonën tonë ka Maqedonia në vend të 56 uh. dhe Bosnia që është në vend të 60. Tani krahasuar me 71, 56 dhe 60 është goxha mirë. Mm. Goxha lart. Të paktën ia kaluam Serbisë. Ku ka ndodhur ose pjesa që Shqipëria është bërë lajm është korrupsioni. Shqipëria ka një renditje tepër negative në treguesin e korrupsionit. Ku është në vendin e 103 Nga njëqind e njëzet e gjashtë vende Nga si ka katër vende. Si ka mundësi? Si ka mundësi thot Altin? Si ka mundësi Altin? Është shumë e vërtetë, si ka mundësi? Ne jemi. Nuk di as unë. Çuditemi edhe ne. Ne e dim veten shumë të mirë, more, ç'është kjo? Ne jemi të ndershëm më. Jemi përkeqësuar në raport me një vit më parë kur ishim në vendin e 93. Të do ta dim ne brenda për brenda. Unë nuk e kuptoj domethënë për çfarë korrupsioni flasim ne kur Kur ne kemi shëndetësin shumë mirë. T'i japi 5000 lekë do ma vendosësh një këngë. Patjetër, patjetër, pse? Mund të jetë para në listë. Mund të jetë para. Pa ti lekë. Çfarë këngë do Flori? Po një herë vjen e premtja në javë. E ti të premten do të shpenzosh. Dhe unë të premten e kam ditë shpenzimi. E marr vesh, e mm. kuptoj, e kuptoj. Bukur. Ky është raporti njerëz na vjen pak keq, po Na vjen keq, megjithatë që të të ngrim pak të ngrejm pak shpirtrat dhe humorin ndërkohë mm, për të mm. gjithë dëgjuesit edhe të apasionuarit e mëngjesit dhe klubit të mëngjesit, do e hapim një quiz tjetër apo do të vazhdojmë me censurën për ta rikujtuar? Do ta do hapim një quiz po. tjetër, por ta dëgjojmë vetë censurën. Gjeni censurën thamë. Për ta bërë të mundur këtë dhe për të më duhet një tip i veçantë makine. Një tip i veçantë. Ça makine pra. Për ta bërë të mundur këtë dhe për të pip më duhet një tip i veçantë makine. Sa e vështirë është nga 1 deri në 10 Altin? Sa mesatarisht? Po, mendoj te 6-ta ose 7-ta. Maksimumi po themi 6.4. Ti mendon që ty vet po ta dëgjoje censurën pa po mos ta kishe bër vet këtë? Nuk do ta gjeja. Nuk do e kishe gjetur, ë? Absolutisht. Si puna jo, këngës. Jo, si puna këngës. Ëh, e po mirë, unë uroj që ta gjeni ju të paktën. se se ne nuk kemi shanse këtu të kuptojmë se si nuk e gjen dot. Edhe ky s'na i tregon, kështu që ne. Megjithatë, megjithatë nëse jemi gati, mund të hapim një quiz pak më të thjeshtë për të dhënë edhe një çmim Pak më të lehtë për fundjavën sigurisht një çift tjetër biletash për në Cineplex, hm? Mhm. Mm dhe hapim një quiz pak më të thjeshtë ndërkohë që dëgjuesit tanë përgatiten për censurën? Po. Yes. Okej. Okay. Ti do të zgjedhësh rrut Cineplexin apo ArTurbinën? Mendoje mirë. ArTurbinën. Personalisht ArTurbinën. Okej, okay. ArTurbina, atë do të japim dy bileta sepse për ArTurbinën. Sepse kemi dhënë për Cineplex. Po, Cineplex kemi dhënë sot. Atëherë, le ta shpërndajmë. Dy bileta për në ArTurbina, pra, Gusht mm -hmm. portret familjar. Për Gusht portret familjar, uh, është më duket është java e tretë që kjo premierë shfaqet, po. Absolute shfaqet në ArTurbina dhe me sa kemi lexuar edhe nga lajmet është një super super shfaqje. Kështu që ia vlen të shkoni në teatr personalisht. Mhm. Mm uh, Atëherë, Pyetja e kuizit. Cili vend nuk ka qenë në luftë që prej vitit 1814? 1814. Pra cili po, cili vend në botë nuk ka qenë në luftë apo nuk ka luftuar që prej vitit 1814. T'i thotë një njeri Orgesës që ta ulë pak zërin. Se dëgjohet deri në studion tonë. E përshëndesim Orgesën. Bingo. E kuptuat 069 20 70 Po ti the Rudi ishte i lehtë, por brenda studios me sa duket shikoj vetëm sy të hapur, ë? Jo dash. Thjesht po kujtohem se Jo, unë po hap sy për të parë uh, për të parë orën. Orgesën po. përtej xhamit. Përtej po. po. Ti ti po e bën si ujku. Ti je nga ata që shikon përtej xhamit, a? Sytë kaq të mëdhenj tha për të të parë ty tha. Po kur Shqipëria është e 71-ta për korrupsion? Pse mos të kem dhe unë sy për të parë përtej xhamit? Po ha pra ha. Ke gjithë të drejtë. Mirë, do të shkojmë pak tek miqtë tanë tani dhe më pas uh, me preferenca të tjera muzikore. Mm -hmm. yes, Sot muzikën e zgjidhni ju. Suada je një mrekulli domethënë. E di. Dhe e di. kënga e radhës do të jetë vetëm për ty. Me vërtetë? Po. Atër... Është Christina Aguilera. Oh, Genie in a Bottle. Këm, këm, këm me nel, me lau Wow, Suada Ishim me Genie in a Bottle edhe Christina Aguilera Kjo në fakt ka qenë kënga e saj e parë është lançuar në vitin 1999 Edhe Genie in a Bottle mban edhe emrin e albumit të saj të parë mm. Ku e promovoi shumë Christinën si, si këngëtare popi E cila ka një zë të jashtëzakonshëm Për mendimin tim, gjithmonë Ty Flori të pëlqen? Shumë të mirë e ka Christina Aguilera? Po. Shumë. Ti ke qenë më shumë Christina lover apo Britney Spears unë kam, lover? Unë i kam pëlqyer në fakt që të dyja. Mm. Nuk uh, mund të them që kam pëlqyer njërën apo tjetrën. Britney Spears patjetër që më ka pëlqyer shumë. Ka qenë shumë herë më komerc, mbretëresha e adoleshentëve e po, popit. Po, ka bërë këngë të mira gjithmonë uh, dhe këngë që janë përqafuar shumë, por ka është shumë e çuditshme Që unë nga Christina Aguilera për shembull preferoj këngë që njerëzit jo shumë i kujtojnë. Uh mhm. -huh. Për shembull, më e preferuara ime në këto uh, ndër vite nga Christina është oh, kënga baby, baby. është kënga Hurt. E bukur është ajo, po është. Ajo është një këngë që kushtu, është histori personale. Po. Kështu që ajo është një këngë që ëm um, ka do të mbesë shumë gjatë. Shumë shumë gjatë, ka një klip shumë të mirë. Uh, ndërkohë Britney Spears pastaj ishte Britney është me Baby One More Time, kjo kënga e, e futi fuqishëm në në tregun kjo prak, botëror. Kjo e bëri. Kjo e bëri praktikisht, por duhet thënë që kanë qenë të dyja kokë më kokë, kokë më kokë në kokën e Megjithatë, është komentuar edhe kohët e fundit që në fakt kon konkurrenca mes tyre më shumë është përfolur nga mediat se sa nga, nga, nga ato vetë. Vet, Madje thuhet se do të sjellin një duet së shpejti. Do të ishte shumë e bukur. Do të ishte shumë e bukur. Ndoshta do t'i rikthente edhe një herë në vëmendje, edhe pse të dyja e dinë që koha e tyre e artë ka përfunduar. Po në fakt Kristina ka një, ka një moshë pra. Kristina ka pasur Kristina ka pasur rivalitete me shumë me mm. shumë zëra të njohur mm-hmm. përveç Britney, rivalitete që kanë qenë më tepër nga ana e këngëtareve të tjera që nuk kishin dot vokalin e saj, nuk arrinin dot vokalin e saj të aq të pastër dhe që e vogël faktikisht ka ndruar shumë shkolla. Kristina bashkë me të jemën e saj duke ndruar shtëpi shpesh sepse në çdo shkollë që shkonte fitonte gjithmonë konkursin e këngës, po. çmimin e parë dhe të gjithë. Të gjithë e urrenin. E urrenin, të gjithë e urrenin dhe ajo bëhej viktimë e mm, bullizmit po, po, në shkollë. Kështu që nuk ka pasur një fëmijëri dhe aq të këndshme. Mm. Dhe duhet thënë dhe diçka tjetër, Kristina gjithmonë e, e ka promovuar veten në një formë pak më të rritur se dhe, mosha po, ka qenë. Dhe le të them edhe diçka po. tjetër që gjithmonë ka dashur të ketë gjinj më të mëdhenj, ha? Po. Derisa i bëri më në fund. Po. po edhe Britney i bëri. Edhe Britney, por Britney nuk e ka shfaqur hapur. Madje është shumë e vërtetë që Kristina kanë patur gjithmonë dëshirë që Kristina ta ë Kristina. Po po. Kristina ka patur gjithmonë qejf që ta fërkojnë, sepse ajo e ka thënë edhe te kënga po, "I'm a genie po, in po, a bottle". Mm. Po. Dhe që të dalë duhet të më fërkosh. Po, duhet të ta fërkosh. Mhm, mhm. Eh, për çfarë gjinie ka patur fjalën? Na, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Kjo ishte karriera e Kristina Aguilera. e përmbledhur në pesë fjalë. Në po. Nga ana tjetër, mm. ëm, a e dini ju se çfarë shenja Horoskopi është Kristina Aguilera. Uuu. U e kam pas ditur se kam qenë një super mega fanse. Ne kemi qenë super mega fanse, por ja që nuk e di më, Suada, është ideja. Kam harruar. Bricjap? Ja. Jo, ja dash më duket, është një zjarr më duket se ka qenë. Sipas asaj që shihet pra? Sipas kujt? Leo? Si mendoni ju? Shenjë, është të futet te shenjat e zjarrit, o Flori apo ja futa kot më duket. Shenjat e zjarrit nuk i di këto. Nuk i di këto. Më duket se dash ka qenë. Ajo është shigjetar. Apo a gjithë ka Alba dash. Jo, jo. Se kam një tjetër dashuri tani. Më duket se ka lindur në nëntor, nëse s'gaboj, është o akrep o shigjetar. Se edhe un kam qenë një mega fan, siç ka qenë Suada. Edhe ti Kristinës vërtet apo tallesh? Pra, ti thua O akrep o shigjetar. Shigjetar. Shigjetar jo, do ta mbaja mend. Unë them dashi. Dash. Dhe Rudi Bricjap dhe po shkoj me okay, me. Vazhdo me alternativën e parë po. Me Bricjap. Në fakt Kristina Aguilera është në shenjën e shigjetarit. Yes. Shenja jonë, po hmm. prandaj e kemi dashur. Bravo Altin. Uh, por ka një fat të madh. Mm -hmm. mm. Në fakt Kristina Aguilera nuk është ndër shenjat ë uh, më negative të zodiakut. Po. Shigjetari është shenjë shumë e mirë. Shumë pozitive. Shumë pozitive. Energjike. Por a e dini ju miq që se cilat janë dy shenjat që presupozohen nga astrologët se janë shenjat më negative të zodiakut. Që aman mos më thuaj Luani tani se do do më jo, shkojë dita tërë. Luani nuk futet. Ti mendon Luani apo jo? Unë mendoj Akrepi. E po Luanët quhen shumë egoistë, kështu që po mendoj që Luanët dhe Akrepët. Okej. Okay. Ti thua? Që është një lidhje e bërë në ferr. Ak, uh, Luan apo akrep. Nuk e di. Luan. Unë them uh, akrepin. Demi. Jo, demi jam. Në fakt është nuk e di. Po. Akrepi dhe Gaforrja. E shikoni? Gaforrja. Gaforrja është kryeministri Edi Rama, që ta dini domethënë. Ndërsa Akrepi më duket se është ish kryeministri Berisha, se është i tetorit. Sa bukur. Bën sens. Tamam bën sens. Në fakt, ë Gaforret Kanë vetëbesim shumë të ulët dhe ndryshime të shpeshta të humorit. Shumë. Të gjitha këto Fiks. krijojnë ndjesi pesimizmi, Po. ndërkohë që akrepët nga ana tjetër mendojnë shumë dhe janë një nga shenjat më të errëta të zodia të Më të zodiakut. errëta, wow. Këta drejtë. persona kanë e, janë të pakuptueshëm. E, Drejt. Shpesh përballen me pesimizmin, por shumë pak arrijnë ta kuptojnë këtë ah, gjë. Shumë e vërtetë. Që më duar pra. Akrepët e kanë problemin me veten e tyre, shkurt muhabeti dhe gaforret faktikisht ankohen shumë uh, këto, kjo thuhet mm, për uh, gaforret. Mm, mm, Megjithatë mm. kanë dhe shumë gjëra pozitive njëkohësisht po, pra, që kanë edhe këtë anë negative sepse çdo shenjë horoskopi në fund të fundit ka të metat dhe të mirat e veta apo jo. Faleminderit Rozi. Kështu që normalisht ë, të gjithë e kemi nga një cen në horoskop dhe nga një virtyt, po themi. Si Absolutisht. zonja Meri. Po pra, si Meri jam bërë fiks. Ë, mua më më ngacmoi një histori shumë e bukur, për të cilën po lexoja pak dje. Ë, ka lidhje apo më saktë është historia e Mani Pakuajo. Keni dëgjuar për Mani Pakuajo? Jo. Është faktikisht jo. atlet i klasit botëror dhe gjithashtu politikan filipin. Mm. Kur mendon politikan, njëkohësisht edhe atlet dhe boksier, okay, nuk mund t'i lidhësh mirë bashkë, megjithatë ja që... Kryeministri jonë ka qënë basketbollist, për shembull, ose presidenti pesh Me peshë po, po. ngritës. Po, ai është vazhdon të jetë aktiv në të dyja pak a shumë. Ah, po, deri në 2000 deri në 2018-ën po pra. Mm. Dhe ka bërë një ndeshje vitin e kaluar me boksierin e famshëm Floyd Mayweather. Uh, për ta rikujtuar, ky është parë edhe dikur me Rita Orën është fotografuar mm. Floyd ah, ka, nga, Mayweather ka, para ca kohësh. Po, ka nja 2 mm, mm, vjet. Ëh, mm, Kanë bërë një ndeshje dhe megjithëse megjithëse politikani dhe atleti filipin humbin në këtë ndeshje, ai fitoi sigurisht shumë miliona sepse ishte ndeshja e shekullit, po, po pra. themi, ë. Ishte një ndeshje që u bë vetëm një herë në fund të 2017-s. Edhe Floyd Mayweather është i tërhequr nga boksi faktikisht, është një boksier i vjetër po, që prej vitit 96. Të ardhurat që ka fituar. Megjithëse humbi, fitoi miliona dhe çfarë vendosi Manny Pacquiao? Çfarë vendosi pra? Vendosi që një pjesë të këtyre milionave t'i çonte për bamirësi në fshatin e tij të lindjes. Mm. Dhe çfarë bëri? Investoi në ndërtimin e 1000 shtëpive për 1000 familje të varfra. A çfarë akti? Uh, ishte gjë shumë e bukur dhe faktikisht kishte postuar, kishte bërë dhe një postim në Facebook ku e kishte bërë të ditur këtë gjë dhe un i bëra vetëm një ekstrakt një fjalie. Mm, shumë mirë bëre. Uh, Dhe thoshte në statusin e tij, secili prej jush duhet t'i përdor talentet apo aftësitë që ka në vetvete në në vetvete mm. për t'u shërbyer të tjerëve. Un po vazhdoj të ndërtoj shtëpi të tjera ndërkohë thot ai, sepse besoj, siç thot Bibla, ë është i rilindur kristian. Faktikisht ah, ka ndërruar okay. fenë. Ëm uh, un e besoj siç thot Bibla thot ai që duhet ofruar mikpritje ndaj njëri tjetrit pa ankesa dhe pa shfryrje. Mhm. Mm Kështu që i, është një mesazh që më pëlqeu dhe desha që ta ta jepnim kështu për të gjithë. Pra. Mhm. Mm Fantastike. Bukur. Mirë, do të kalojmë tek kënga e radhës. Tek kënga, por që ishte preferencë muzikore. Por kanë mbërritur shumë mesazhe rreth se cili është vendi mm. i cili nuk është në luftë Që nga viti 1800 e 14. E 14. Mhm. Mm Megjithatë do të dëgjojmë një herë këngën edhe pastaj shohim po. përgjigjet. Po. Jemi me Shallow? Shallow. Bradley Cooper dhe Lady Gaga që urojmë ta ta shijojmë një super baladë. Oh, Lady Gaga wow, dhe Bradley Cooper. Wow, wow, Mua më ka mahnitur Bradley Cooper, Cooper me këtë me zë dhe me këtë intonacion kaq të saktë. Mm. Janë pra, po të mira, janë janë të mira kurset jashtë, ha? Se ky ka bërë dy vjet kurs. Për të bërë këtë këngë. E, ky e ka bërë me Lady Gaga kursin. Me Lady Gaga, po. Mm. Gjithsesi, ëm ehm, um, unë do doja edhe një kurs edhe unë. Do doje me Lady Gaga? Po dhe me Orgesën pranoj. Tani unë kam një pyetje tjetër për ty Altin. Po. Mbrëm ishte nata e fundit e skriptu me po, Sonos, ë? Mm. Uh, unë nuk munda do të vija sepse isha në mësim, por desha të pyesja si shkoi. e bukur. Ishte fantastik. Më erdhi inat që e humba, por uh, si ishte? Ka qen, dje ka qen një shkëndijë, duhet të them. Domethënë filloi dhe mbaroi, po nuk unë as vet nuk e nuk e kuptova. Nuk e ndjeve si kaloi koha. Mhm. Mm ka kaluar shumë shpejt. Ishte një orë performancë apo jo? Ishte një përvojë Po, një orë performancë, absolutisht. Dhe kishte edhe muzikë apo jo? Mm, edhe muzikë, edhe artet vizuale dhe poezi. Po muzikën gjatë këtyre 4 javëve për uh, Përrallë Mesdheu e keni zgjedhur sipas vendit, siç keni marrë edhe poezitë? Kemi qenë po gjys për gjys le themi. Ah, domethënë edhe sipas vendit edhe pa, pa dalë edhe nga skripti Po të kishe qënë kaq kurioze Rudi mund të kishe shkuar ta kishe parë Unë shkova, shkova para dy javësh Por e kapa pak me vonesë si Një nga mbrëmjet, si gjithmonë sigurisht Unë jam mbreti i vonesave, por nuk e kapa dot dje sepse realisht mbarova në kohën që ajo kishte po, po, po, kishte përfunduar pothuaj. Ti ke mbaruar në orën 8 mësimin, në atë orë sapo thamë jo. faleminderit jo. të gjithëve jo. për prezencën. Jo, në 7:30 po rruga shkon po, gjysmë ore. Unë kam një pyetje. Po, ah, kur e di këtë gjënë e vonesës. Mm. Pse i thua Altinit do vi? Po s'i thash do vi Altinit? Altin të thash do vi unë ty? Jo, ti the mund të vi. Në qoftë se mbaroj. Po, po, qoftë se mbaron herët, po. Ti mbarove në 7. Po. 7:30 pra. 7:30 mbarova unë dhe, dhe gjysë orë është nga fakulteti i letërsisë deri te metropoli. I bie e marr Flori. Pse? Po me një autobus. po me një autobus Flori ashtu është unë lëviz me autobus. Do të të bëj gjykim publik derisa të rregullosh punën e orarit. Po po, shih kush flet. Unë që jam, unë që jam mbreti i vonesave. Unë them, unë them le të koordinohemi. Për shembull, Kështu që mos rreziko. Tani le ta ndajmë mes nesh pra 8 apo 10. e lëm në 10 më mirë. Mos rreziko Altin, mos rreziko. Altin nëse e lë në 10. Duhet ta afishosh orarin në 8. Okej. Okay. Që të të vinë. Tani është në 12 pastaj. Avash mi avash. Po, hë pra. Të lutem. Mm. Herës tjetër më korrekte. Tani na na thuaj pak disa përgjigje. Në qoftë se kemi një fitues të çiftit biletave për në Art Turbina, siç e vendosëm për këtë quiz pak më të thjeshtë, po. që bën pyetjen ja. se cili vend nuk ka luftuar që prej vitit 1814. Çfarë mesazhi përshembull që na vjen? Rudi në orar. Po. Rudi në po. orar. Po. Disa alternativa na vijnë Rudi në orar, Rudi në orar. un bëj luftë vetëm për oraret, sepse un kam bër luftë kot. Falë Rudi në orar apo Rudi në orar? Pikpyetje. Rudi në orar, pikpyetje. Jo, e di çfarë halli kanë. Se dikush për shkakun ka shkruar. Thotë mirë kjo thotë. Mm -hmm. Po. Problemi është që kemi hallin mos na jep Rudi përgjigjen në orën 12. Ashtu. Ah. e po çdo gjë është live kan, tani për të sa po tani do të japim shumë dhurata sot, kështu që kanë mbritur disa alternativa pra. Zvicra ka qenë një nga më të jo. shumtat. Jo. Po, edhe unë atë kisha menduar. Mm, edhe unë. A priori po jo. Anglia. Gjithashtu? Jo. Edhe unë apo seriozisht kisha menduar. Anglia ka bër luftra sa të duash. Luftra sa të duash. Edhe kolonitë madje. Danimarka. Uh, jo, jo, jo për afër. Hey, njerëz, është 1814, mm. mos harroni, keni Kujdes. luftën e parë botërore dhe luftën e dytë botërore më pas që përfshin shumë vende si këto që po përmendni. Okej. Okay. Ëm, um, mm. Norvegjia? Jo. Jo. Por Kujdes. Kujdes. Atëherë. Por le të themi që është përgjigjja midis. E sakt. Ha. Përgjigjen e saktë. Jepi. Në klubin e mëngjesit. Dua një mhm. fitues tani urgjent, pa pa vonesë. E ka dhënë. Do ta ha fituesin. Lisa Apo mhm, Lisa shkruan shpesh. Almirandi? Mm. U çfarë jemi? Apo Iva? Almirandi pa diskutim. Almirandi thot Suada. Ëm uh, Për mua kushdo që ta fitojë nuk ka rëndësi. Mjafton që ta fitojë, unë po shkoj me Lisën. Me Lisën thot Rudi. Edhe Altini. Ç'ishte kjo? Almirandin. Almirandin oh, thot Altini. Dhe përgjigjen e saktë e ka dhënë E ka dhën Altini dhe Suada E ka dhën E ka dhën Altini Edhe unë Dhe Suada është Almirandi Bravo Almirandi I cili ka thënë Suedia Almirandi Po se ke një emër super të qantë Bravo Bravo për njohuritë e sakta që ke Suedia faktikisht Nuk ka luftuar që prej vitit një mijë e tetëqind e katërmbëdhjetë që kanë qenë luftrat e Napoleonit, që siç quhet, dhe është vendi më i vjetër neutral në botë sipas këtyre të dhënave. Dhe Almirandi fiton Suedi. Dy bileta për në ArTurbina. Dy bileta për në ArTurbina mund të vish t'i tërheqësh sa më shpejt kur të duash në mënyrë që të të shkosh apo të kesh mundësi që të shkosh me një mik apo partnere kë të duash ti në ArTurbina për të parë gush portret familjar. Ose me Anshendentin. Me ash. Ah, shi shi. Se kisha menduar. Shumë mirë. Po për censurën? Ka më Jo, Oh. censura është. Alternativa? Për Le të themi censurën. është bom, faleminderit. Por goxha e Themi vështirë. është bom. Ta, ta luajmë dhe një. Patjetër. Ha. Për ta bërë të mundur këtë dhe për të më duhet një tip i veçantë makine. U, një për ta bërë. Duhet të kapur logjika është ide. Po pra. Çfarë bën ky njeriu? Domethënë i duhet një makinë. Flori, ju ngrit në kaçurrel. Se nuk e di përgjigjen dhe vetë. Për të manovruar. Jo, jo, kujdes për një. Për të fituar. Jo, jo. Për të ngritur. Jo. Jo, por janë përgjigje të mira, ëh? Po. Të mira. Për të parakaluar. Jo. Për shembull, për ta bërë të mundur këtë dhe për t'u rruar mund të ishte, më duhet një tip i veçantë makine, por bëhet fjalë për makinë me rrota. Ëh, se ah, domethënë që mos të po, që mos t'i ngatërroj njerëzit. Nuk ia kam idenë fare për çfarë po flet. Për të realizuar. jo, Flori. Për të kërcyer. Jo. Ja. Jemi tani në këto momente 069 20 70 222. Kur e kam dëgjuar për herë të eh. parë, ëm We are the people. Mm. Mhm. We are the people. Këtë dyshen e lezetshme. Nuk e di pse mendova ëm um, Ok, ka shumë art brenda, po këta të dy qenkan dy budallenj. Pse? Sepse ai ishte veshur me atë kurorën jo. që dukej si uh, ato zotat indianë? Vetëm kur e gjeta veten time duke kënduar gjatë gjithë kohës në shtëpi, edhe edhe bëja që... zërin si këta. Can mm. you be a little lamb? Wow. Dhe thoja si ka mundësi. Uh, më pas kam hyrë, kam dëgjuar uh, këngët e tyre dhe patjetër që u dashurova. Mm. Mm. Interesant. Janë, janë shumë të mirë, janë interesantë në stilin e tyre. Po, po. Shumë, shumë. Në fakt dhe për herë të parë Empire of the Sun këngët e para i kanë më të mira. Për herë të parë Empire of the Sun e kam hasur tek Club FM-i. Me siguri që po. Përpara se të filloja të kërkoja për për ta në YouTube. Mhm. Mm mm -hmm. Okej. Okay. Ë uh, kanë janë rikthyer në fakt sepse patën një periudhë pak pushimi, pauzë, po, por uh, pak a shumë më vjen gjithmonë fjala fjala në anglisht është hiatus, kështu e quajnë periudhën mm. muzikore që është në pauzë nga për grupet apo artistu, artistët e ndryshëm në botë, hiatus, kështu e quajnë. Po, uh, e patën një hiatus edhe ata, po janë rikthyer me një këngë, po Altin nuk e di, jo, nuk jo, është si, si përpara. E pra. Uh, ndërkohë, ndërkohë, Meqenëse jemi afër duke folur, jemi tek censura, unë dua të ndaj censura, tek pra. sa përgjigje. Po. Për të shkuar, mm. jo. Për të marrë, jo. Për të hapur, jo. Jo, nuk janë. Mm. Ç'bëhet kështu? Ndërkohë, për të lëvizur, për të ecur, për të transportuar, jo. Për të shtyrë, për të tërhequr, për të arritur, jo. Po. Për të kërcyer. Jo, le ta gjejnë një herë pra kujdes. Mm. Për ta bërë të mundur këtë dhe për të më duhet një tip i veçantë makine. Dhe për të rikonstruktuar. Jo. Jo. Mm. Për të vrapuar. No. S'mund të vraposh me makinë. Po. Megjithëse mund ta përdorësh vrap vrap po. Mhm. Mm për të manovruar. Mm. Për të konkuruar. Për të ngjitur. Është e vështirë Altin. Me sa duket, është është censura kësaj radhe është goxha. I bie që të mbetet për të hënën. I bie të mbetet për të hënën. Mbetet për të hënën? A thua? Po. Jo. Ua, po ta po. si. Jo, ta jo. Unë jam shumë e zhgënjyer. Na duhet të gjendet censura sot, që është e premte 1 mars. Nuk gjendet. 2019. Ndërkohë un jam shumë kurioze të shoh se kur do të publikohet kjo kënga e re e Rita Orës që përmendëm dje dhe që thuhej Po pra, ka një orë. Do të ti e ke pritur zgjuar të na. Ja, jo dhe aq, do do do kisha dashur. Un ndenja zgjuar, po jo për Rita Orën, por për fakt të isha sigurt. Gjithashtu çfarë dua të kujtoj për fundjavën, po nga data 28 shkurt deri më 2 mars, pra deri ditën e nesërme, mhm. Do të jetë samiti i diasporës dhe ata kanë panairin e librit që po ndodh ah, në uh, kryeqytet. Di një një uh, event interesant, mm -hmm. uh, pse jo, kush ka dëshirë, mund të mund të shkojë dhe të bëjë një xhiro. Marr një makinë, marr një makinë dhe le të iki. Në shesh, pranë sheshit Nënë Tereza ah. përpara bashkisë. Po. Aty janë vendosur disa disa stenda, mund të të shkoni t'i hidhni një sy me qesh. Perfekte. Ë, uh, me qenë të paktën klubistat e kanë dëshirë librin edhe e lexojnë. Edhe meqënëse është panair, normalisht duhet të ketë çmime pak më të favorshme. Ne nga ana tjetër kemi uh, kemi lënë që do të flasim për uh, Pazolinin, uh, shumë e rëndësishme që po. ta lexojmë, uh, do të ndajmë, po, do të ndajmë një edhe unë kam kam filluar që ta lexoj. Mm, më, pothuajse mbarova. Po, po më po më fut realisht në gjendje. Ë uh, ndërkohë um, kemi për ta diskutuar um, me përkthyesit e veprës. Ndoshta më ai. Për ta folur, për ta po, folur dhe me njëri tjetrin këtu. Për ta folur dhe me njëri tjetrin. Nga ana tjetër, një tjetër aktivitet i cili është me hyrje të lirë për të gjithë ju. Bëhet fjalë nga ambasada e Italisë. Ëm um, i cili së ba, të cilët së bashku me Bashkinë e Tiranës do të organizojnë një koncert homazh nga grupi italian uh, Gnu Quartet mm -hmm. për Fabrizio De Andre. Ah, sa bukur. Është 20 vjetori i ndarjes nga jeta ah. dhe besoj të gjithë e njohim po, kantautor i madh. Një kantautor nga më të mëdhenjtë të Italisë. Uh mhm. -huh. Fantastik. Do të uh, ndodhë ditën e Batistin e dua pak më shumë. Ditën e hënë me datë 4 mars dhe do të jetë në orën 10:30. Uh -huh. Kështu okay. që pran Artur Binës pra do të jetë një hyrje, do të jetë një hyrje e lirë. Mund ta planifikoni ditën e hënë, të shkoni atje Shumë. edhe të shijoni këtë këtë koncert. Për gjithë ata që janë të apasionuar pas muzikës italiane. Mm -hmm. Ne do Megjithatë para së hënës po, kemi fundjavë, ne kemi fundjavë. Ju urojmë një fundjavë të mbarë. E mrekullueshme nga po, koha. Do t'ju urojmë një muaj të mbarë Zirina, që e përshëndesim, Mhm. na thotë mos e kruani me akrepin. Mos e Ah, kruani me të akrepin, po, keqe. po. Bravo, E, mirë. bravo, I ke folur përqafojmë- shumë mirë. I përqafojmë të gjithë dëgjuesit, i përqafojmë të Të gjithë gjithë akrepat, të edhe gjithë shenjat e tjera. klubistat, të gjithë klubistat që Po, e kanë vërtet. qëndruar me ne edhe këtë javë nga e hëna në të premte nga ora 7 deri në 10. Ju do të vazhdoni të të shijoni Radion Kombëtare Club FM. Do Me jetë njëherë, pas nesh vjen uh, Orgesa Zaimi dhe Music Box. Mhm. Programacioni është goxha i pasur, ju e dini tashmë, jeni ë uh, jeni ambientuar me Absolutisht. me të gjithë speakerat, po edhe me të gjithë programacionin, me muzikën e mirë gjithashtu. Ne do të ritakohemi përsëri të hënën. Deri të hënën do të do të kemi sfida të reja, kemi fundjavën, mm. por nëse ju pyesin mm. këtë të premte,